produced by GreekLatinAudio.com, Austin, Texas, January 2008, John chapter 12. Oun Isus proeximerion tu pasca ilten is Bitanian, opo in Lazaros, on igiren ec necron Isus. Episan un avto dipnon ke i Marta diiconi, o de Lazaros isin et ton anakimenon sin avto. Ιουν Μαριάμ λαβούσα λίτραν μύρου νάρδου πιστικής πολιτήμου, ήλιψεν τους πόδας του Ιησού, και εξέμαξεν τες ρίξιν τους πόδας αυτού. Ήδε οικία επληρώτη εκ της οσμής του μύρου. Λέγει δε Ιουδάς ο Ισκαριώτης εις των ματιτών αυτού, ο μέλον αυτών παραδίδωνε. Διατί τούτο το μύρον ουκε πράθη τριακοσίων δινάριων, και εδώ τεκτοχής, είπεν δε τούτο, ούχ ότι περί των τοχών έμελεν αυτό, αλλά ότι κλέπτης ειν και το γλωσσόκομον έχων τα βαλόμινα ευάσταζεν. Είπεν ούνο Ιησούς, αφήσ αυτήν, να εις την ημέραν του ενταφιασμού μου τηρήσει αυτό. Τους τοχούς καρ πάντοτε έχετε μετέ αυτόν, εμέ δε ου πάντοτε έχετε ούνο όχλος πουλής εκ των Ιουδαίων ότι εκεί έστειν και ήλταν ουδία των Ιησούν μόνον, αλλά είνα και των Λάζαρων ειδοσύνων ήγηρεν εκ νεκρών. Εβουλεύσαν το οι αρκιερείς είναι και των Λάζαρων αποκτήνωσεν ότι πολλοί διάπτων υπήγον των Ιουδαίων και επίστευον εις τον Ιησούν. Τι επαύριον ο όχλος πουλής ο έλτον εις την Ιορτήν ακούσαντες ότι έρχεται Ιησούς εις Ιεροσόλυμα έλαβον τα βαία των φινίκων και εξήλτον εις υπαντήσιν αυτό και εκραβγαζον ο Σανά ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου και ο βασιλεύς του Ισραήλ. ευρώντε ο Ιησούς ανάριον εκατήσεν επαυτό κατός εστιν γεγραμμένον. Μη φοβού τη γατερσιόν. Ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται κατήμενος επί πόλων όνου. Ταύτα ουκ έγνωσαν αυτού οι μαθητέ του πρώτον, αλλότε εδοξάστη Ιησούς τότε εμνίστησαν ότι ταύτα είναι επαυτό γεγραμμένα και ταύτα υπήσαν αυτό εμμαρτύριον ο όκλος ον τον Λάσαρον εφώνησεν εκ του μνημείου και ήγηρεν αυτον εκ νεκρών. Δια τούτο και υπήντησεν αυτό ο όκλος ότι ήκουσαν τούτο αυτον περπικέμνητο σημείον. Ιουν φαρισαίοι είπαν προς εαυτούς, θεωρείτε ότι ούκο φέλητε ουδέν, είδε ο κόσμος ο πίσω αυτού απήλτεν. Ήσαν δε Ελληνές τίνες εκ των αναβαινόντων να προσκυνήσωσεν εν τη γιορτή. Ούτε ουν προσήλταν Φιλιππό το από Βιτσαϊδά της Γαλιλαίας και ηρώτων αυτών λέγοντες «Κύριε, τέλομεν τον Ιησούν ειδήν». Έρχεται ο Φιλιππός και λέγει το Ανδρέα. Έρχεται Ανδρέας και Φιλιππός και λέγουσιν το Ιησού, ότι Ιησούς αποκρίνεται αυτής λέγον. Ελίλητεν η ώρα είναι αδοξαστεί ο βιος του ανθρώπου. Αμήν, αμήν λέγου ημίν, εάν μη ο κόκος του σύτου πεσόν εις την γην αποτάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν δε αποτάνει, πολλήν καρπόν φέρει φιλόν την ψυχήν αυτού απολύει αυτήν, και ομισόν την ψυχήν αυτού εν το κόσμο τούτο εις ζωήν αιώνιον φυλάξει αυτήν. Εάν είμαι της διακονή ημί ακολουθήτω και όπου είμαι εγώ εκεί και ο διακονός ο εμός έστε. Εάν της είμαι διακονή τιμήσει αυτόν ο πατήρ, νυν η ψυχή μου τετάρακτη και τι είπω. Πάτερ, σώσον με εκ της ώρας ταυτής, αλλά δια τούτο ήλτον εις την ώραν ταυτήν. Πάτερ, δόξασον σου το όνομα. Ήλθεν οὐν φωνὶ etura και εδοξάσα και παλιντοξάσω, ο οὐν οκλός ο εστός και ακούσας έλεγεν βροντίνγε γονένι, αλλοί έλεγον άγγελος αρτόλε λαλικέν. Απικριτήκε είπεν Ιησούς, ούδι φωνή αυτή γεγονέν, αλλά έστιν του κόσμου του Τούτο δε έλεγεν σημαίνον ποιο θανάτο έμελεν αποθνίσκην. Απεκρίθη ούν αυτό ο όκλος, εμείς οικούσαμεν εκ νόμου ότι ο Χριστός μένει εις τον αιώνα, και πως εσύ, ότι διυψωτήνει τόν βιόν του ανθρώπου, της εστινούτος ο βιός του ανθρώπου. Υπεν ούν αυτοίς ο Ιησούς, έτι μικρόν κρόνον το φως ενήμεν εστιν. Περιπατείτε ως το φως έχετε, ή να μη σκοτία ημάς καταλάβει, και ο περιπατών εν τη σκοτία ουκίδεν που υπάγει. Ως το φως έχετε, πιστεύετε εις το φως, ή να φωτός γεννήστε. Ταύτα ελάλησεν Ιησούς και απελτών εκρύβει απ' αυτόν. Το σαύτα δε αυτού σημεία πεπικότωσεν προς πρόσθεν αυτόν, ουκ επίστευον εις αυτόν. Είναι ο λόγος Ισέου του προφήτου πληρωτή ον είπεν, Κύριε, τις επίστευσεν τι ακούει ημών, και ο βραχίον Κυρίου την απεκαλύπτει. Δια τούτο ουκ δυνατό πιστεύειν ότι παλιν υπενησέας τετύπλοκεν αυτον τους οφθαλμούς και επόρωσεν αυτον την καρδιάν για να μη ειδώσεν της οφθαλμής και νοήσωσεν την καρδιά και στραφώσεν και γιασσόμε αυτούς. Ταύτα υπενησέας ότι είδεν τον δόξαν αυτού και ελάλησεν περί αυτού. Όμως τί και εκ των αρκόντων πολλοί επίστευσαν εις αυτόν, αλλά δια τους Φαρισαίους ουκ ομολόγων εινά μη από συναγωγή γενόντε, Ηγαπήσαν γαρ την δόξαν των ανθρώπων μάλλον υπέρ την δόξαν του Θεού. Ιησούς δε έκραξεν και είπεν, «Ο πίστευον εις ημέ ου πίστευει εις ημέ, αλλά εις τον πέμψαντα με, και ο θεωρών εμέ θεωρεί τον πέμψαντα με, εγώ φως εις τον κόσμον ελιλητά, εινά πάσο πίστευον εις ημέ, εν τη σκοτία μη μηνύ, και οι αντισμού ακούσει των ρημάτων και μη φυλάξει, εγώ ουκρινώ αυτόν. Ουγαρ ήλτον είναι ακρίνω τον κόσμο, αλλή να σώσω τον κόσμο. Ο άτετον είμαι και μη λαμβάνον τα ρήματα μου, έχει τον κρίνοντα αυτόν. Ο λόγος ον ελάλησα, εκείνος κρίνει αυτόν, εν τη εσκάτη ημέρα. Ότι εγώ έξεμ αυτού ουκ ελάλησα, αλλό πέμψας με πατήρ, αυτός με εντολήν δεδοκεν τι υπό και τι λαλήσω και είδα ότι η εντολή αυτού ζωή αιώνιος εστιν, αου νεγουλαλό, κατός ήρικεν μη ο πατήρ, ούτως λαλό.